դուրս է, ուստի մեզ համար հունիսի 1-ը օր է, Մերսերն ու Գորովը առավել վար արտահայտելու փոքրերի հանդեպ։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Ստեփանակերտի նախադպրոցական տարիքի ոչ բոլոր երեխաները մանկապարտեզ գնալու հնարավորություն ունեն։ Քիչ չեն թղամասերն ու բակերը, որտեղ մանկական խաղահրապարակ չկա։ Ստեփգես թղամասի երեխաների խաղատեղը քաղաքաշինության նախարարության վարչական շենքի բակն է։ Երբ թղային կոմիտեի նախագահ Էլմիրա Դաբաղյանը քաղաքապետարանում հարցը բարձրացնում է, ասում են՝ խաղահրապարակ կառուցելու տարածք չկա։ որովհետև եսի երեխաները խաղալու տեղ չունեն։ Ասել են, որ տարածք չկա։ Տարածքը այդպես էլ չի գտնվում։ 2008 թվականից որ թաղային կոմիտեի նախագահ եմ, ուրեմն այդ հարցը պարոն Միքայելյանին, պարոն Գրիգորյանին ամեն հանդիպումից մեր ղեկավար ընտրությունների ժամանակ ես երևի դրանից շատ հարց չեմ տալիս ոչ մեկին տարածք չկա, բայց տարածք կա։ Պաճառաբանում են, որ տարածք չկա, չկա, հարմար տարածք չկա, որը ասենք այս տարածքը ազատ է ու խաղահարապարակը սարքենք անգամ շինանյութը տան մենք մեր ժողովրդի ուժերով հավաք։ Կա հողամաս, որ բաց թող վիճակա, ոչ մշակում է, ոչ տուն կա կառուցած։ Բայց դա սեփականությունը իրավունք չունեն ուրիշի հողամասում, բայց իրանք ծախում են։ Ոնց որ մանկապարտեզն են, օրինակ սեփական տուն ալել, պետությունը այդ տունը առելա, մանկապարտեզը սարքելա, այդ նույն հողամասը կարելի է, եթե անգամ հարցակի այդ գումարի մասին ես կարամ կազմակերպեմ մի փոքր գումար հա ժողովուրդն էլ կան Գոժանդակի։ Հա։ Ձեր այդ տարբերակը առաջարկել եք, որ գուցե այդ հողամասը գնվի մի քանի անգամ բանավոր ընտրությունների ժամանակ առաջարկությունս լելա հասցրել եմ ասել ասեմ չեմ հետաքրքրում սխալա բայց չի ընդհանցավորվել մի անգամ 16 պատերազմա մի հա։ անգամ էս մեկնա մի հա։ անգամ եմ մեկնա հիմա երեխաները որտեղ են խաղում դրսերը որ որ պատահի։ Բայց այստեղ փողոցներն էլ ուղիղ չեն, հարթ չեն։ Եթե գնդակը գլորվի ձորը, հիշեցի երեխաները ֆուտբոլ էին խաղում քաղաքաշինության նախարարության Բաքում երեխա էլի խփելա գնդակը ընկելա երկրորդ հարկի պատշկամբը երեխեքը եկել են ինձ կանչել, խնդրում ենք հելի բա անգելա գնդակ, եսի չել եմ այդ գնդակը հանել տվել երեխաներին։ Գիտեք, երեխեք եմ կարող ամի անգամ էլ խաղալուց ապակի ապակի ջարդվի կամ ընդեղ մարդիկ աշխատում են խանգար են ձայներով։ Քաղաքաշինության նախարարության աշխատողները հանդուրժում են, որ երեխաները խաղան բակում։ Բայց ես շնորհակալությունս կհայտնեմ պարոն Շահրամանյանին, պարոն Սարգսյանին, հիմա ներկապահին էլ պարոն Համբարձումյանին, որ երեխեքը հեծանիվով են քնում, այնտեղ ինչ որ բանի կպնում են, այո, բայց ես միշտ երեխաներին խնդրում եմ, ասում եմ, որ ժամի 6-ից 7-ից հետո այնտեղ արդեն աշխատանքի ժամը վերջանում է։ Խնդրում եմ պատոհաներից չմոտիկանան, մեքենաներին չկպնեն։ Մանկապարտեզ ասացիք, որ սեփական տուն է գնվել եւ վերակառուցվել։ Երբանից է գործում։ Բաքու շահագործի երկրորդ ընտրարշավներ պարոն Հարությունյանը ներկայիս նախագահ զրույցի ընթացքում առաջարկեցին, որ այդ շենքը, այսինքն տարածքը շենքի հետ գրավ դրած է շնորհակալություն Բակո Սակոիչին եւ պարոն Հարությունյանին, որ այսօր մեզ ունենք մի հրաշալի հոյակապ եւ գեղեցիկ մանկապարտեզ։ Ես դեռ աշխատում եմ գրավից հանել են պետական մանկապարտեզա, մեր երեխիքը հաճախում են, մենակ ստեփ գեսը չի, շրջապատի թաղամասը Բաբաջանյան, Բաղրամյան, Լազարևա, Նաբերեժնայա, Խաղաքից վերջերս այս շրջափակման պայմաններում մանկապարտեզը նորոգվել է, ասում եք։ Այո, հատակը մաքրել են նորից լաքը կսել, պատերը ներկել են, ինչ որ պակաս, ինչ որ ծոր փոխելի բան ինչ որ կար, սա նորմալ է խորին շնորհակալություն ու պարոն Սարգսյանին, մեր հարգարժան քաղաքապետին, որ այս դժվար պահին այդ գործը կատարել եք։ Դուք թաղամասի երեխաների հանգիստը կազմակերպում եք, հանդեսներ, շարունակում եք զբաղվել։ Ոչ, չեմ կարողանում այդ գործը կատարել, որտեղ տեղ չկա, նախ տեղ չկա, քաղաքաշինության նախարարության Բաքում էին այդ գործերը միջոցառումը կատարում։ Մի քիչ էլ ֆինանսնավոտ եմ նվերներ եմ ես տվել փափուկ խաղալիքներ եմ բարեգործների այդ ես էի անում բարեգործը դուք եք մի անգամ ես եմ ամբողջությամբ վերցրել հոլովակներն ա փափուկ խաղալիքներն ա ընդհանուր նկարահանումներն ա ես էի կազմակերպում անձամբ ես ծրագիրի իմն էր մի անգամ էլ մասնակցել այ իմ ընկերուհին Մոսկվայից եկել էր ենելա ինձ հետ կիսվել ֆինանսները հետո էլ երեխաներն էլ են մի քիչ пассив հանրապես մեր այս տղաների զոհից հետո շատերը անգամ տոնածար չեն սարքում հարցում ես բալաս տոնածարը սարքած մաչի մեր զինվորները մահացալ կարծես թե մի քիչ բայց հույս ունեմ, որ կարամ նորից կազմակերպել։ Մտադրություն ունեիք երեխաներին էքսկուրսիայի տանել Գանձասար, տարել եք։ Ոչ, որովհետև ծնողներն էլ պիտի երեխաների հետ արդեն տրանսպորտի խնդիրներն է, բայց այցելում ենք եղբայրական գերեզման են գնում, այց ենք կազմակերպում քաղաքի տեսարժան վայրերը, անհայտ կորած ազատամարտիկների, հարազատների միություն ենք այցելում, թանգարան ենք այցելում, զոհված ազատամարտիկների թանգարան ենք այցելում։ Եթերային ձերողեկիցը մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ Շրջափակման պատճառով բուսաբանական այգի ընկերությունը չի կարողացել Երևանից ծաղիկների սատիլներ ներկրել։ Ընկերության աշխատողներն այս գառնանը տեղադրել են միայն սեփական ջերմոցներում աճեցվածները։ Տնորեն Գագիկ Ավանեսյանը հաղորդելով այս մասին շեշտել է, որ ճանապարհի փակ լինելն առանձին դժվարություններ չի առաջացնում մայրաքաղաքի կանաչապատման գործում աշխատանքային առօրյայում։ Ստեփանակերտի որոշ խանութներ վերածվել են մեծածախ առևտրի կետերի։ Դարակներին շարված նոր ստացված ապրանքները կարճ ժամանակում սպառվում են, խոստովանենք, երբեմն գնում ենք ոչ թե անհրաժեշտությունից ելնելով, այլ որ տվյալ դեֆիցիտ ապրանքը գնելու հնարավորությունը չկորցնենք։ Սակայն սովորական գնորդները չեն կարող գնումներ կատարել այն ցավալով, որ մինչև կողմնորոշվելը ապրանքը վերջանա։ Անհամեմատ մեծ ցավալով գնումներ կատարում են խանութ պանները, առանձին անհատներ։ Գնում են ու վերավաճառում Շրջափակման պայմաններում ոչ բոլորն են կարողանում ապրանք ձեռք բերել առաջին, երկրորդ, գույցը երրորդ ձեռքից։ Այդ մարդիկ գտել են գնել վաճառելու իրենց տարբերակը։ Արդյոք տեղի ունեցողը օրինազանցություն չէ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախյան շարժման տարեգրությունից Ինը հունիսի 1988 թվական ԽՄԿ կենտկոմ են հրավիրվել Կուսմարսկոմի առաջին քարտուղար Հենրիխ Պողոսյանը, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղարներ Աբդուրահման Վեզիրովը եւ Սուրեն Հարությունյանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցը քննարկելու համար։ ԽՄԿ կենտկոմի ընդունած որոշման մասին մարզում ոչինչ հայտնի չէ։ 11 հունիսի 1988 թվական Մոսկվայից վերադառնալով Հենրիխ Պողոսյանը Կուսմարսկոմի բյուրոյի անդամներին եւ մարզի ակտիվին ծանոթացնում է ԽՄԿ կենտկոմ կատարած այցի արդյունքներին։ 13 հունիսի 1988 թվական Ադրբեջանական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահությունը որոշում է ընդունում Լեռնային Ղարաբաղի մասին, որում գիտակցաբար աղավաղված էր հարցի անվանումը։ Փոխանակ քննարկելու ժողովրդական падգամավորների լղի մարզխորհրդի 1988 թվականի փետրվարի 20-ի նստաշրջանի միջնորդությունը մարզը հայկական ԽՍՀ-ի կազմը ցնելու մասին Հարցը անվանվել է ժողովրդական падգամավորների լղի մարզխորհրդի падգամավորների միջնորդության մասին։ Որոշման մեջ ասված է. «Մեջբերում եմ բազմակողմանիորեն քննարկելով ժողովրդական падգամավորների Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի խորհրդի падգամավորների խնդրանքը լղիմը ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից հայկական ԽՍՀ կազմ մտցնելու մասին ադրբեջանական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահությունը այն համարում է անընդունելի, քանի որ դրա իրականացումը կհակասեր հանրապետության ադրբեջանցի եւ հայ բնակչության շահերին, չեր համապատասխանի մեր երկրի բոլոր ժողովուրդների բարեկամության ամրապնդման խնդիրներին, վերակառուցման խնդիրներին։ Մեջբերման ավարտը Այս որոշումը հետագայում հաստատվել է ադրբեջանական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի 1988 թվականի հունիսի 17-ի նստաշրջանի կողմից։ 15 հունիսի 1988 թվական Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նստաշրջանը քննարկում է ժողովրդական падգամավորների լղի մարզ խորհրդի 1988 թվականի փետրվարի 20-ի արտահերտ նստաշրջանի որոշումը։ Նստաշրջանի ընդունած որոշման մեջ ասված է. «Մեջբերում եմ Ըստ ամենայնի ուսումնասիրելով ժողովրդական падգամավորների ադրբեջանական ԽՍՀ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի խորհրդի 1988 թվականի փետրվարի 20-ի արտահերտ նստաշրջանի որոշումը եւ հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղում եւ նրա շուրջը ստեղծված լարված դրությունը ինչպես նաև լղիմ եւ հայկական ԽՍՀ հայ բնակչության կամքը ղեկավարվելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքի մասին ԽՍՀՄ համանadrության 70-րդ հոդվածով համաձայնություն տալ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը հայկական ԽՍՀ կազմ մցնելուն։ ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդին խնդրել քննարկել եւ դրականորեն լուծել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից հայկական ԽՍՀ կազմ հանձնելու հարցը։ Մեջբերման ավարտը։ Տեղեկությունները քաղված են Վահան Հարությունյանի իրադարձությունները Լեռնային Ղարաբաղում գրքից։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի հունիսի 2-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։